Awit, Kabanata 14 Wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, katauhay kanyang sinisiyasat Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man. Wala nga. Wala. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam? Itong masasama lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ay ayaw dalanginan. Darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa Kanya'y subusunod. Hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila'y mag-iingat. Ang aking hinihiling nawa ay dumating. Mula sa Zion ang kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh.